Јас ова сабота имав намера да имаме еден вид школски час. Значи не класична проповед, туку нешто како школски час, нешто каде што вие ќе размислувате, но никој да не се исплаши затоа што нема да има испрашување за оценка. А ого го велам затоа што 96 година имавме овде во малата сала еден курс по англиски јазик и многу верници доаѓаа редовно на тој курс. Имаше некои пријатели од надвор што доаѓаа, бидејќи го имавме огласено курсот. И сите доаѓаа редовно во голем број, мислам дека беше еднаш или два пати во неделата, заборавив како беше, но кога дојде последниот час, кога требаше да се има тест или писмена, тогаш сите спраштија, никој не даде. <clears throat> не знам што беше тој страф, бидеќи ова не беше факултет, не беше <laughs> училиште, и така натаму, но очигледно дека кога се работи за оценки, се уште без оглед на тоа каде се врши некакво оценување, тоа внесува многу страв кај луѓето. Значи, затоа велам дека нема да има оценување, нема да има испрашување за оцена, меѓутоа сакам да го вклучите вашиот ум, да размислувате. Јас надам дека моето грло ќе издржи, иако овие два дена не сум баш најдобар. На самиот почеток, <clears throat> ќе отвориме во Евангелието според Јован, 10 глава, Евангелие според Јован, 10 глава. И ке го читаме текстот од 32-иот до 36-иот стих. Значи, од 32-иот до 36-иот стих. да внимаваме. Исус им одговори, <clears throat> многу добри дела ви јавив од мојот отец, за кое од тие дела фрлате камење на мене? Бидеќи евреите се вели во текстот, зеле камење за да фрлаат, да го каменуваат, да го Му одговорија јудејците, велејки, за добро дело, камења не фрламе на тебе, туку за хулење. Значи, Исус се обвинет за богохулство во овој текст. Зошто? Зашто ти, иако си човек, се правиш Бог. Ако некој човек се прави Бог, евреите го сметале за богохулење и дали имале право да го сметаат за богохулење? Кога некој човек се прави Бог и бара да биде обожуван како Бог. Навистина, првата Божја заповед вели немој да имаш други богови освен мене. Еден куп текстови во Стариот Завет велат Јас сум Бог и нема друг како мене. И така натаму, и така натаму. Исус бил единороден Божи син, бил еднаков со Бога по својата природа. Мегутоа, интересно е дека на евреите тој не им одговара во овој случај со тоа кој е он, каква е неговата природа, неговото потекло и така натаму. Туку им одговара со еден друг текст од Светото Писмо повторно значи, од Стариот Завет, од Еврејската Библија. И што им кажува со тој текст? Исто им одговори, не е ли напишано во вашиот закон? Што? Што е тоа што е запишано во, во нивниот закон? Се мисли во Стариот Завет, во Еврејската Библија. Јас реков, богови сте. Интересно е какви какви стихови имало во Библијата. Господ се обраќа на Израелците и вели, јас реков, богови сте. Ако тој ги нарече богови оние кон кои беше упатено Словото Божио, а писмото не може да се урне, На оно или кога го освети Отецот и го прати во светот, вие велите хулиш на Бога, дека реков јас сум син Божи. Да поразмислиме малку за овие зборови. Исус им вели, Исус на повеќе места кажал, во разни прилики, на евреите, дека он е син Божи. Тоа не било ништо ново за евреите, бидејќи самите евреи се сметале себе си за синови Божи. Меѓутоа, тие разбирале дека во Христовата изјава дека е син Божи има нешто посебно. Нешто со што тој се изедначува со Бога. Тие разбирале дека Исус тврди дека поседува некој посебен однос со Бога. Исус не го докажува тој однос, туку на евреите им возврќа со цитат со еден друг библиски стих од псалмите, каде што самиот Бог својот народ или оние до кои беше упатено Словото Божјо, им се обраќа како на богови и ги нарекува богови. <clears throat> Во книгата на судиите во книгата на Исус Навен исто така, постојат некои текстови каде што се работи за некои луѓе, например некои судија во Израел, и тие се наречени богови таму. Нема да ги читаме сега тие тексти бидеќи тоа не е темата. Темата е следно. Зошто во 35 стих се споменува овој интересен факт. Значи, среде дискусијата за боговите и Синот Божи, ако тој ги нарече богови оние кон кои беше упатано Словото Божио, а писмото не може да се урне. Е, ове тоа што нас не интересира. Писмото не може да се урне. Зошто се споменати овие зборови овде во 35 стих? Како еден вид дигресија, како, како запирка во однос на тоа што се кажува пред и после него. Ние кажавме дека постојат еден куп библиски текстови, кај што Господ вели, јас сум Бог и нема друг како мене и кај што Господ осудува луѓето да обожуваат други богови. Меѓутоа, Исус цитира еден друг библиски текст од истата Библија, каде што самиот Господ на својот народ им се обраќа и ги нарекува богови. Се поставува прашање, дали тој библиски текст противречи на сите оние други текстови кои што велат дека постои само еден Бог. Дали во Библијата постојат контрадикции? Дали текстот од псалмите, каде што Господ вели богови сте, противречи на сите оние текстови каде што се вели дека постои само еден Бог и нема никаков друг како Него. Јас реков да размислувате. Да, меѓутоа, ја, јас кажав дека, да, ма зашто Исус го користи овој текст? Зашто Исус го користи овој текст? Исус го користи овој текст за да им каже на евреите, па тоа не треба да ве чуди. Ако јас се изедначувам со Бога, затоа што постои текст каде што целиот Израел Бог го изедначува со него. Што е поентат? Прашањето беше дали постои контрадикција. Одговорот е не. Зошто? Затоа што писмото не може да се урне. Писмото не може да се урне, значи писмото не може да се побие, значи во Светото писмо не постојат контрадикции. Значи, не расправаме се дали се лъгето богови, тоа не е темата. <clears throat> Друг пат ќе го дискутираме тоа. Току темата е, дали во писмото постојат контрадикции? Значи, Исус намерно користи некој текст, кој што може бе избунувачки, кој што штарчи во однос на еден куп други текстови, кои што го тврдат спротивното. И зошто тоа го прави? Зошто, зошто Исус користи еден таков текст? Зошто едностранно рече, па јас сум син Божи. На многу други места тој така кажува. Јас произлегов од Отецот, значи он, он, он зборува за своето потекло. Во оваа прилика, тој не го прави тоа, току користи збунувачки, ама библиски текст. Зато што Исус сака да размислува. Библијата не е Куран. Библијата не е ни Талмуд. Библијата не е список направила. Библијата не е ни службен вестник на Република Македонија. Туку Библијата е едно богатство, полно со бисери, ама за да дојдете до тие бисери, треба да копате. Треба да размислувате. Значи, не се повторам, не е нашата тема да го толкуваме конкретно тој текст или темата за Синот Божи или боговите, туку нашата тема е како како да ја разбереме Библијата кога во неа за многу теми, за многу прашања постојат еден куп текстови, еден куп стихови кои што тврдат една работа, И за истите тие теми, за истите тие прашања, постојат други текстови, кои што навидом ја тврдат спротивната работа. Со други зборови, Библијата е така напишена, да во неа постојат текстови, кога е во прашање некоја тема, кои што можеме да ги наречеме теза, А постојат други текстови за истата тема, кои што можеме да ги наречеме антитеза, спротивни на првите стихови, на првите текстови. И сепак Библијата тврди дека писмото не може да се урне. Во Библијата не постојат контрадикции. Па тогаш, зошто Господ дозволил и зошто намерно сакал во Библијата да постојат и тези, и антитези. И овакви, и онакви стихови. Зошто? Ева еден друг пример. Да отвориме во Мати четврта глава. Мати четврта глава. Се работи за Христовото искушение. Значи, мере ме радува што размислувате, што Олгица вака изреагира, значи, размислувате, значи, го исполнувате оно што го сакав <laughs> за денеска. <clears throat> да отвориме Матеј четврта глава, Едно од искушенијата кое што му било поставено на Христа од страна на непријателот, било кое? Каде што самиот гјавол на Исуса Христа му цитира библиски стих. гјавол цитира Библија. Дјавол сакал да го победи Христа со библиски цитат. Да го урне Христа, да го собори Христа со библиски цитат. Значи не со жена, или со нешто на што паѓаат. <laughs> Грешниците. Туку со библиски цитат. Кој бил цитатот? Значи, скокни од оваму, зашто е напишано на ангелите своји, ќе им заповеда за тебе да те запазат и на раце ќе те земат, за да не си ја сопнеш ногата од камен. Со други зборови, ако се син Божи, скокни. Скокни во провалија. Пишано е, Бог ќе ги испрати ангелите и нема да дозволи да загинеш. Пишането е, стварно е пишено, 91. псалм, стварно пишува такво нешто. Сега, како реагира Исус? Кога сатаната му поставува, му цитира една библиска теза, дека Господ, тезата е дека Господ секојаш ќе го штити својот народ, својот праведник, својот верник, обожавател, секојаш Бог ќе го штити. Исус му одговора со антитеза. Значи, му цитира друг библиски стих. И знаеме кој е тој стих. Пишано е исто така, не искушувај го Господ, твојот Бог. Шиночето овие зборови исто така. На што упатува тоа? Значи и ова е пишано, ама и ова е пишано. Постои теза, постои антитеза. И сега што треба да направиме? Кој ќе погоди? Кога имате теза и антитеза, што треба да направите? Да, и што да добиете? Како се вика тоа? Имате теза, имате антитеза. Што треба да направите? Синтеза! <laughs> Тоа е. Сте чуле за тој израз? Теза, антитеза, синтеза? Тоа е основниот мотор, основниот логички закон на диалектиката. Ако сакаме непристрасно, објективно да ја разбереме Библијата, ние треба секогаш да ги споредуваме текстовите што се теза за било која тема, со текстовите што се антитеза, бидејќи Господ намерно сакал да постојат и такви и такви текстови. Зошто? За да размислуваме. За да размислуваме. И каде лежи вистината? Вистината што лежи во синтезата. Значи, кога ќе ги земе предвид сите текстови и ќе ги синтетизираме, тогаш ќе дојдеме до, до вистината. Наместо тоа што прават луѓето, повеќето протестанти, а адвентистите на семен ден воопшто не се исклучат по тоа, напротив, типичен пример, тие се факеат за една теза – И тоа толку многу што им пречат оние други стихови кои што се антитез. Еднаш зверна една книга прочитав како еден адвентистички старешина му се жалел на својот пастор зошто морал Господ да ја каже параболата за богаташот и Лазар. На овој адвентист му пречи таа парабола. Зошто? Зато што постојат еден куп познати стихови кои што зборуваат за тоа дека мртвите не знаат ништо, дека мртвите не го слават Бога, дека во тој ден, во денот на смртта пропагиат сите негови помисли. И сега, <clears throat> значи, постои една теза која што тврди дека мртвите не знаат ништо, дека во моментот на смртта пропагиат сите негови помисли. Ама постоите некои други библиски текстови Во конкретен случај параболата и сега тоа како да како да тврди нешто спротивно, дека мртвите се во свесна состојба и така натаму. Са нема не тоа за тоа да зборуваме, не е тоа темата. Но што покажува примерот кога некому на некој верник или можеби на вам самите некои библиски текстови ви пречат. Би сакале да ги нема тие текстови покажува дека вие сте пристрасни. Покажува дека вие имате предрасуди. Покажува дека вие не сте подготвени да ја разберете вистината. Зошто постате еден куп протестантски секти? Зошто постате еден куп различни толкувања? Ние видевме јатата сабота како, како либералниот протестантизам ја има промашено вистината за Евангелието, и за моралниот закон, видовме како конзервативниот адвентизам има промашено вистината за Евангелието. Еве, ден денес, вчера конкретно, вчера конкретно, повторно на интернет форумот се разгорува темата за универзалното законско оправдание од страна на една нишлика, која што се уште не може да, да го свари тоа основно учење, о, таа суштина на пораката за оправдание со вера на Евангелието на Джонси Вагонер. И се уште постојат, значи, адвентисти кои што го напагаат тоа учење. Има еден друг пример. Пример на пристрасност, на предрасуди. Вие знаете добро книгата на покојниот професор Мирко Голубич за саботата и неделата во Библијата и историјата. Имаме примероци од таа книга и се уште кај нас тука. Дали знаете што тврди професорот Мирко Голубич во таа книга? И веројатно нешто што повеќето адвентисти го верувале, барем во негово време. Во врска со текстот во дела 20 глава 7 стих, каде што се зборува дека учениците, христијаните во Троада во првиот ден седмицата се собрале да кршат леп, па Павле им проповедал и така натаму и така натаму. Овој текст го користат други христијани кои што празнуваат недела. Има и други такви текстови во Новиот Завет, каде што со кои што сакаат да докажат дека ете христијаните во недела, во првиот ден од седмицата, имале свој, одржувале своји богослуженија, своји литургии, причест и така натаму. Значи, постои една теза, дека, дека христијаните ја празнувале саботата во првиот век, апостолската црква, постојат библиски текстови кои што велат дека во првиот ден од седмицата се собирале на литургија и така натаму, тоа што би би изгледал како антитеза, нели? И сега, дали знаете што направил Мрко Голович? Тој тврди во таа книга дека тоа воопшто не било богослужение на христијаните, дека дека тоа кршен леп тоа било обично јадење, значи се собрале да јадат, па кршен леп. Тоа воопшто не било литургија, воопшто не било богослужение, тоа воопшто не било причест. Со изборови, ако прифатиме дека било богослужение, дека, дека христијаните имале богослужение во првиот ден седмицата, изгледа дека со тоа ќе се урне нашата теза дека првите христијани ја празнувале Сабота. Меѓутоа, зошто толкава пристрасност? Зошто, што е опасно ако прифатиме дека христијаните имале богослужение и во првиот ден седмицата? Па самите адвентисти имат богослужение во првиот ден седмицата? Јас секам во оваа црква, кога дојдов ја во црква пред 20 години, имаше богослужение во недела, редовни богослуженија. Во недела, вечер беа прилика. Се секам дека јас ги укинав тука 95-та година, тие <laughs> неделни богослуженија, бидеќи веќе не доаѓаше никој така, природно изумреа. Во Хартланд, нас не тераја секоја недела са бајле да имаме посебни студентски богослуженија. И тоа доста рано са бајле. Самите адвентисти имаат богослужение во недела, па тоа не значи дека се откажале од саботата. Тогаш, откаде пристрастността или желбата да се докаже дека првите христијани не смееле да имаат <laughs> богослужение во првиот ден седницата. Сама Елена Вај тврди дека тоа собрание во Троада било причест. Тоа било навистина литургија. А адвентистички теолог се обидуваше да докаже дека тоа не било. Всушност, историјата покажува дека првите христијани ја празнувале саботата на тој начин што продолжиле да одат каде на богослужение во саботен ден. Делата на апостолите ни кажува. Таму каде што одале и пред тоа, и пред да бидат христијани, одале во еврейската синагога. Првите христијани не биле сектанти како Јан Полсон, па да се одвојат од еврејската синагога и да си формираат на друго место свое саботно богослужение, туку расколот или делбата помеѓу синагогата и црквата се случила тогаш кога евреите го отфрлиле Евангелието и почнаа да ги бркаат и бргонуваат христијаните од синагогите. Значи, не излегле, не, не напуштиле самите христијани, ако саботата ја празнувале на тој начин што си одале во еврејска синагога на богослужение, или ако биле во Јерусалим, Петар и Јован, кога исцелиле хромиот, тоа било во храмот. Значи, во сабота са бајле, отишле Петар и Јован во храмот. Зошто отишле во храмот? За да го исцелат хромиот? Не. Тоа патам се случило. Оделе таму на богослужение. Од 9 часот наутро се вели текстот во дела трета глава. Во 9 часот наутро отишле на богослужение во, во Ерусалимскиот храм. Меѓутоа, да се има света причест, значи во синагогата може да дојде секој во саботен ден на богослужение. Но да се има света причест, можело само ако си крстен христијан. Значи, само христијаните може да се причестуваат, А во синагога можел да дојде секој, и евреин, и христијанин, и некој друг, што не бил ни едното ни другото, а сакал да го почитува Создателот, вистинскиот Бог. Тогаш, што било логично да направат христијаните? Во сабота ќе одат во синагогата, а на вечер, после завршувањето на саботниот ден, што веќе се нарекувало прв ден од седмицата, ќе се имаат својата христијанска литургија, кај што само христијани присуствуваат, зашто само христијани се причастуваат. И шо има тука чудно? <laughs> Тоа било логично. Логично било така да се постапи. Ке продолжиме да ја посетуваме синагогата во саботен ден, нема да формираме некое паралелно богослужение во саботен ден, но нашето христијанско богослужение, каде што смеа да се пречестуваат само крстени христијани, ќе имаме после саботниот ден. И затоа се нарекува света вечера, бидејќи било вечера. Било вечера кога Христос ја востановил. И самата црковна историја сведочи дека првите христијани се причестувале секојаш на вечер. Тука нема ништо спорно. И сега доаѓаме до прашањето кое што ќе биде клучно за нашето размислување денес. Ова до сега беа само примери. Ова прашањето, реков, не е за оценка. Нема да биде ни испрашување, туку размислување. Сакам да вклучите мозок, што би рекла новинарката Мирка Велиновска. <laughs> Сакам да вклучите мозок Таа рече дека луѓето од СДС не вклучувале мозок. Ви интересира случајно во кој контекст го кажала тоа. <laughs> Не дека овие другите овци вклучуваат мозок, меѓутоа со други зборови, ако сакате да бидете мудри, да не бидете прелашени, да не бидете заведени, треба да вклучите мозок. Господ затоа дал Библија, која што треба да се копа, да се истражува, да се споредува, за да не забегаме во некоја крајност, значи претераме се држиме за една теза што ни пречат стиховите кои што се антитеза, наместо да извршиме синтеза, <laughs> да ги разгледаме сите аргументи, сите стихови и кога ќе ги соединиме да видиме каде лежи вистината. Ке отвориме прво во посланието до Галатјаните, и ден денес да актуелно. Особено следното тромесече. Да послание до галатјаните ден денес да создава создава дебати ова послание. Во втората глава од посланието до Галатјаните ќе прочитаме еден или два стиха ќе видиме колку. Од 16-тиот Па целиот 16 стих е доволен, значи само еден стих. Галатијаните 2.16. Дали го стихот, го недовте? Што тврди тука апостол Павле? Забележите, внимание. Но знаеме дека човекот не се оправдува преку делата на законот туку само преку верата во Христос Исус. Што тврди тука Павле? Што е тезата? Човекот не се оправдува преку делата на законот, туку само преку верата во Исус Христос. Затоа и ние поверувавме во Исус Христос за да се оправдаме преку верата во Христос, а не преку делата на законот. Зошто? Затоа што преку делата на законот нема никој да се оправда. Ова е тезата. Омилена теза на протестантите. Секој протестант ќе ви го цитира овој стих. Мегутоа, кој протестант ќе ви го цитира овој стих? Наредниот стих. Кој е тој стих? Јаков. Јаков втора глава. Галатјаните втора глава Јаков втора глава. Значи, соборно послание на апостол Јаков, братот Господов, иако немал ништо крвно со Марија, туку со Јосиф, <clears throat> никакво роднество немал со Марија, потекнувал од Јосиф, Исус пак немал никакво роднество со Јосиф, но потекнувал од Марија, но затоа што живееле во иста фамилија, растеле како деца, наречен е Јаков и еден друг апостол Јуда, но не искарјуцки. <laughs> Наречени се браќа господови. <clears throat> Значи, што вели Јаков, првиот епископ на Ерусалимската црква, во своето соборно послание, втората глава, во врска со ова иста тема. Втора глава, кој сте? Го Кој? Кој? 17. Значи, овој беше Галатијаните 2.16, овој Галатија... Јаков 2.17, близко. Почнуваме од 17 стих, па уште неколку понатаму. И така, верата ако нема дела, вели Јаков, само по себе е мртва. Но може некој да рече, ти имаш вера, а јас имам дела. Покажи ми ја својата вера без дела, а јас преко моите дела ке ти ја покажам мојата вера. Ти веруваш дека Бог е еден. Добро правиш. Но езите крадуваат, а треперат. Не сакаше да разбереш о суетен човек. О суетен протестант. Дека верата без дела е мртва. И сега 21 стих. Нели со дела беше оправдан Авраам, нашиот татко, откако врз жртвеникот го положи својот син Исак? И сега, да скокнеме веднаш во 24 стих. Гледате ли дека човекот се оправдува со дела, а не само со вера? Што станува тука збор? Павле вели дека човекот ниту едно тело нема да биде оправдано со делата на законот, само со вера во Христа. А Јаков вели, гледате ли дека човекот се оправдува и со дела, а не само со вера. Дали постои контрадикција помеѓу Павле и Јаков? Постојат верници на кои што им пречи оно што Павле го кажува. Постојат верници на кои што им пречи ова што Јаков го кажува. Едното е теза, другото е антитеза. Што треба да направиме? Треба да направиме синтеза. Дали, значи, писмото дали може да се урне тука? Дали Павле му противречи на Јаков, дали Јаков му противречи на Павле? Што вели самиот Павле во Галатјаните? на почетокот кога се обратил, па кога постал три години таму во Арабија, бил повлечен како монах. Па после тоа, кога, дори после тоа дојдов во Јерусалим, поминал 15 дена кај апостол Петар, кај Кифа, вели, <clears throat> и после тоа, за да докаже дека тоа Евангелие, кое што он го проповеда, кое што Павле го проповеда, не е од него измислено, туку е нешто што црквата го признава, Кој доказ го наведува Павле? Тоа е таму во Галатјаните втора глава, исто така. Тогаш вели, ми подадоа рака и Јован, и Петар, или Кифа, и Јаков, почитувани столбови на црквата. Така ги нарекува Павле, Петар, Јаков и Јован. Столбови на црквата. Тие ми подадоа рака. И Петар и, значи, и Јаков, ово е Јаков за кој што зборуваме, И овој Јаков му подал рака на Павле. Овој Јаков признава дека тоа што Павле го проповеда, тоа искуство што Павле го имал, тоа Евангелие што Павле го проповеда и што го верува, е вистинското Евангелие. Не постои контрадикција. Тогаш зашто постојат верници кои што им се свига едниот стих, а не им се свига другиот. Им се свига Павловиот, не им се свига Јакововиот. И обратно, им се свига Јакововиот, не им се свига Павловиот. Зошто постојат такви верници? Зато што се тие пристрасни верници, зато што тие имаат предрасуди, затоа што тие не се спремни да разбрат вестината. И тоа е случај со еден куп теолози, а не само со верници. Што треба да направиме со овие два стиха? Павле вели и во римјаните дека Аврам се оправда со вера без дела на закон. Јако вели овдека дека Аврам се оправда со дела, со тоа што го принел на жртва својот син. Едниот вели дека со делата на законот никој нема да се оправда, а другиот вели дека човекот се оправдува со дела, а не само со вера, бидејќи Верата без дела е мртва. Во што е разликата? Кога апостол Павле порекнува дека човекот се оправдува со дела, на какви дела мисли? Како ги нарекува тие дела во Галатјаните? Делата на закон. Значи, со какви дела не се оправдуваме, ниту едно тело нема да се оправда, со делата на законот ниту едно тело нема да се оправда. А со какви дела се оправдува човекот кој што не се оправдува само со вера, според Јаков, туку и со некакви дела? Дали апостол Јаков вели дека човекот се оправдува и со дела на законот? Е, ако Јаков тврдеше дека човекот се оправдува и со дела на законот, тогаш ќе противречеше на Павле. Значи, Павле ги порекнува како битни за оправдание делата на законот, а Јаков ги истакнува како битни за оправдание делата на верата. Зато што таа вера, ако нема дела, неизини дела, е само по себе мртва. И тоа е разликата што треба да ја разбереме. Повеќето адвентисти сметаат дека кога Јаков зборува, односно така се чувствуваат и така и живеат, кога Јаков зборува за вера и дела, дека тоа значи треба да имаме вера во Христа, значи исповедаме дека сме верници на Христови, дека Христос е наш спасител и дека умрел, воскреснал, Се тоа што го зборуваат и протестантите. Ама на тоа треба да ги додадеме делата на законот. Што се тоа дела на законот? Например, еве еден пример што нас не засега. Во законот пишува саботата да ви биде свет собор. Значи, постои заповед до израелците по сабота да имаат богослужение. Не може сабота да се празнува, тоа што ќе се, секој ќе седи дома и ќе се придржува на некој список правила што не смее да работи во тој ден. Суштината на саботата е да се дојде на богослужение. Значи, значи место да одите во фабрика на работа или оваму на работа, тој ден треба да дојдете во црква. И за да имате време за да дојдете во црква, за да имате време да се посветите на Бога, затоа не треба да дојдете во таа работа или онаа работа, која што ја работите преку неделата. Ако вие не работите световни работи, а не доаѓате во црква, седите дома, вие сте промашени со Бога. Значи, дело на законот е да се дојде во црква. Да се дојде, тоа е дело. Некој троши и бензин, некој троши пари за карта. Значи, да се дојде е дело. Е некаков труд, некаков, некаков напор. Мегутоа, ние можеме да дојдеме во сабота во црква, значи ќе го направиме делото на законот и мислиме тоа е тоа, окей, дело. Зашто зборува Јаков, а всушност Јаков зборува за нешто сосема друго. а подобро да не сме дошле во сабота. Зошто? Зашто ако дојдеме во, та, во таа сабота, дојдеме со погрешен дух, Значи, ние ќе го направиме делото на законот. Законот вели во сабота да имате свет собор, да дојдете во црква. Но ако дојдеме со погрешен дух, подобро да не сме дошле. Ако дојдеме тука некого да навредиме, ако дојдеме тука некого да соблазниме, ако дојдеме тука некого да разочараме, подобро да не сме дошле. А што би било дело на верата? Дело на верата е да дојдете во сабота во црква, затоа што одвај копнеете да се сретнете со Бога. Не со Јанко Петко Станко, да се сретнете со Бога. Не зашто некој ветера туку затоа што вашата љубов кон Христа е толку силна, што ако треба и кога постои спротивен притисок, пример, често пати и татко ми и други знаеат да велат, доробе, разбираме, ај еднаш неделно разбирам, у сабота са бајде да, да одиш у црква. Кога бев уште средношколец на почеток, Што е ова? И у вторник, и у петок вечер, па сабота вечер. Тогаш имаше и неделни богослуженија, реков. Ивон, што е ова? Дали вам, дали вам ви кажале вакво нешто? Што е ова? Не, еднаш неделно иде у црква. Што е ова? И вторник, и петок. Ама, јас дојам во црква што сакав. Јас од двај чекав да дојде петок, затоа што дојде сабота. А има некој што од двај чека да заврши сабота. Значи, за време на саботата тие ги држат делата на законот. Ке дојат у црква, ке седат тука, да речем. Или ке, ке се предржуват кон правила што не треба да прават во сабота. Ама од двај чека да заврши саботата, за да може да го прават тоа што сака да го прават. Новиот завет зборува за делата на верата. Спасението не е вера плюс дела на законот, мртва вероисповед, како протестантите, плюс дела на законот, а за жал, на тоа се сведува конзервативниот адвентизам или, како што некој овде го нарекува, шемковизмот. Значи, вероисповед плюс дела на законот, тоа не е спасение, тоа е галатијанизам, тоа е ереста на на фарисеите во првата црква. Спасението не е исто така мртва вероисповед без никакви дела. Само признавам дека Христос ме спасил, а јас се живеам како распутин. Како што веруваат либералните протестанти, току спасението е, како што верува вистинското Евангелие на Павле, на Джонс и Вагонер, Христовото Евангелие. Спасение со вера која што таа вера е жива, самата таа вера делува. Делатна, активна вера. Делата на верата. Кога Господ ке дојде, ке побара од нас дела. Кој дела ќе ги побара? Вели, бев во затвор, дојдовте кај мене. Зошто? Кој закон пишува дека вие треба да отиде да посетите некога во затвор? Каде во Мојсеевите книги пишува заповед дека треба да отидете да посетите некого во затвор? Значи тоа не е дело на законот. Тоа не е обврска. Исто така, дали постои законска обврска да, да ги нахраните сите сиромашни, да ги облечете сите голи? Дали е тоа закон, обврска? Не е обврска. Току, значи, тоа не се дела на законот. Какви се тие дела? Тоа се делата на верата. Но ние направивме разлика и кога е саботата во прашање и богослужението, меѓу дела на верата, че доаѓам во сабота, затоа што го сакам Христа, затоа што одвај чекам да се сретнам со Него, одвај чекам да ги доживеам тие посебни саботни благослови, автоматски, значи јас ем го исполнувам законот автоматски, иеко не сум под закон, не, не ме приморал некој да дојдем у црква, Ем, сум благослов и за своите ближни. Од друга страна постои делото на законот. Доаѓам во црква за што морам, законот така вели, Меѓутоа, дојгам со таков дух за да направам пекол наместо благослов во тоа богослужение и за моите браке и сестри. кога Господ ке дојде ќе побара од нас дела. Мегутоа, тоа се делата на верата. Делата на благодатта. Ако ги имаме тие дела, значи ако имаме таа жива вера, ние автоматски сме го исполниле законот, но и многу повеќе од тоа. И јас би сакал да завршам со една мисла што ја кажа еден старешина на една црква во Вирджинија пред 5 години за време на проучување на библиска полука некаде во април 2006 година. Црквата се вика Амикус. Тој ја водеше библиската полука и каже на многу многува мисла што што нема да ја заборавам. Тој вели, не постои слугинка колку год да ја платам, колку год висока плата да ја дадам, што ќе ги прави сите оние работи и онака добро што за мене ги прави мојата сопруга. Че значи, не може да најде слугинка, која што за мене ќе ги работи сите тие работи, ќе, ги, ќе ми послужи сите тие работи, и така добро ќе ги сработи, како што тоа го прави мојата сопруга. Значи, не знам какви пари, нема така добро да ми служи некоја слугинка, како што тоа за мене го прави мојата сопруга. Прекрасна мисла. Зошто? Зато што делата на едната се мотивирани од љубов, а другата се мотивирани од што? Во случајов од пари или од законот, од договорот, како сакате да рече, од човечка конвенција. Да го заеме давањето. што давате десеток и дарови, затоа што морате. Така пишува во Малахија или во не знам кој старозаветен стих, или затоа што го имате оној дух, првата црква каков дух имала? Продавале се што имаат и ги носале парите пред апостолите. Кој им рекол тоа да го прават? Во кој закон пишува дека треба да живеете како во еден комунизам? Се што да не постои никаква приватна собственост. Дали Господ некојаш така кажал такво нешто? Не. Зошто тогаш Значи, Господ дури ги задржува робовите како клас, значи робството во Мојсеевиот закон. Зошто тогаш првите верници продавале се што имаат и се им беше заедничко? Зошто ги мотивирало нешто друго за тоа да го прават. Ги мотивирало Евангелието. А што прат протестантите? Протестантите велат, о, фала, фала на Бога што, што не мора да даваме десето. <laughs> <coughs> не сме сега под законот, не мора да даваме тези. <coughs> Па Христија, па ете давале повеќе од тоа. Значи, нашата љубов е помала, одвај чекаме да нема закон или да, да сме ослободени од некој данок, за да не даваме, па каде е нашата љубов кон Господа? Каде е нашата љубов кон ближните? Господ нема да ги сака нашите дарови, ако се дадени со принуда, затоа што мораме. Е автоматски искржаво, затоа што секој закон дефинира само минимум служба, а љубовта дефинира максимум служба, да се даде се од себе за оној кого го љубите. И тоа е факт кој што се докажува од секојдневното искуство. Не знам дали ви се допадна денешниот час, но верувам дека што немаше испрашување, ви се допадна. Секој час кеше нема испрашување, убав. <laughs> Кеше нема писме. <laughs> Или испит. Нека Господ ни помогне да ја разбереме неговата реч за секој прашање која што ја проучуваме на еден објективен, непристрасен и без предрасуди начин, за да на тој начин ја разбереме вистината и не бидеме прелажани. Нека му е фала и слава вечно. Амин.